الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آه، katika jalsa ya kwanza tunazungumzia kuhusiana na almabadi 'ashara na ilmu ya kawaidi fikihiya jina mabadi ya ukul za elimu ya alqawaid fikihiya sasa wakati nazungumzia kuhusiana na alqawaid fikihiya nilikuwa nazungumzia sana na usul alfiqhi kwa sababu alqawaid alfiqhiyya nimesema kuwa ni ilmu alala kadhalika usul alfiqhi ni ilmu alala vile vile sasa hizi elimu mbili zinakuwa zinashughulikia fikihi sasa tofauti ni nini baina ya alqawaid alfiqhiyya na usul alfiqhi kwa hiyo kwa muda huu tutaanza kuangalia tofauti iliyoko baina ya alqawaid alfiqhiyya na usul alfiqhi au alqawaid alusuliyya idhan ibda التدوير الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تفاوتي kati ya آه، قواعد الاصول za kiusul na الفروق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه تفاوتي بين قاعده الاصول و قاعده الفقه يعني بين قاعده الاصول و قاعده الفقه نيني تفاوتي يا يعني. لانه ما تقسم على الفروق تفاوتي بعض ziko بين القواعد الأصولية بين يا قاعده الاصول والقواعد الفقهيه وقاعده ذك فقهي الفرق الاول الفرق الاول ان القواعد الاصوليه ان القواعد الاصوليه ان القواعد الاصوليه تتعلق بالالفاظ تتعلق بالالفاظ تتعلق بالالفاظ ودلالاتها ودلالاتها ودلالاتها على الاحكام ودلالاتها على الأحكام أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام ودلالاتها على الأحكام والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية تتعلق بالفروع الفقهية تتعلق بالفروع الفقهية تتعلق بالفروع الفقهية وأعمال المكلفين وأعمال المكلفين والقواعد الفقهيه تتعلق بالفروع الفقهيه واعمال المكلفين تفاوت أقول كwanza بين يا قاعده ذات اصول يعني قاعده موزوقة كأصول اصول الفقه و قاعده الفقه يعني قاعده موزوقة في الفقهيه فما ان القواعد الاصوليه حقيقه قاعده الأصول قاعده موزوقة كأصول اصول الفقه tataallaku bil alfadhi zinafungamana na matamshi tataallaku bil alfadhi zinafungamana zinahusiana na matamshi matamshi ambayo yuko ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa dalalatiha na kujulisha kwake wa dalalatiha na kujulisha kwake yani zile alfadhi ambazo ziko ndani ya Qur'an na zile alfadhi ambazo ziko katika sunna zinajulisha kitu gani zinajulisha kitu gani yani na kujulisha kwake ala al-ahkam juu ya hukumu kaida ambazo ziko katika usul fikhi hazihusiani isipokuwa na matamshi na alfaz ambazo ziko ndani ya Qur'an na alfaz ambazo katika sunna na kujulisha kwake hizo alfaz juu ya ahkam yani kaida za usul zinaangalia dalili ya Qur'an dalili za Qur'an na dalili za sunna na vile vitu ambavyo vinajulishwa na hizo alfaz kutoka katika Qur'an na kutoka kwenye sunna juu ya ahkam ahkam za kifikhi والقواعد الفقهيه na kaida za kifikhi ambazo ndizo tutakuwa tunazisoma tataallaq bil furu' al fiqhiyya zinahusiana na furu' za kifikhi zinahusiana furuu za kifikihi wa amali mukallafina na matendo ya mukallafina yani usulul fikihi inafanya kazi kwenye dalili za Qur'an na dalili za Sunna ambazo hizo dalili za Qur'an na Sunna ndio sababu ya kupatikana ijma na kiasi na kile ambacho kinapatikana kwenye hizo alfaz na faida ambazo zinapatikana kwenye hizo alfaz kwenye hizo dalili kutoka kwenye Qur'an na Sunna juu ya hukumu za kifiki hukumu za kifiki zile ambazo tunasema wajibun mustahabun makruhun mubahun muharram hizo ndo hukumu zenyewe kwa hiyo usul fiqh kazi yake ni nini usul fiqh inaangalia dalili zile ambazo ziko ndani ya Qur'an na zile dalili ambazo ziko ndani ya sunna zinajulisha kitu gani juu ya hukumu za kifiki ambazo zote tunasema kwamba ni uh, wajibu mustahabu makruhu mubahu muhasab ama kawaida za kifiki zinahusiana nini zinahusiana zile proza za kifiki hizo tunasoma pale kwamba mathalan شروط الوضوء كذا شروط الصلاه كذا ukakuta katika shurut alwudu ukakuta ania ukaenda kwenye swala ukakuta uh, katika shurutu za swala ania kwa hiyo kinachofanyika ni nini haya tunasema al bi maqasidiha wanakusanyia furu'i zote za kifikihi ambazo zinakuwa zinashurutisha nia kuhusiana na swala la ile kaida inasema al-umuru bimakasidiha sawa umeelewa kidogo msipate <laughs> shida yaani tukipiga eh kwenye kusoma ile risala ah, hakuna ugumu ila huku eh, kuna aina fulani ya ugumu kwa sababu ndo kwanza unatengeneza njia ya kufikia kwenye malengo na vile vile hizi kaida za kifiki zinahusiana na matendo ambayo watu wanayofanya kwa kaida za kiusul zinaangalia dalili za Qur'an na Sunna kaida za kifiki zinaangalia furu'i za kifiki na kuangalia matendo ambayo watu wanafanya kila siku kana kwamba anataka kutuambia kwamba fikihi kama fikihi zile hukumu zake zinapatikana baada ya usul fijri kufanya kazi hukum za kifiki zinapatikana baada ya usul fikhi kufanya kazi ama kawaida fikihia hizi ka kawaida zinapatikana baada ya fikhi kuwepo zinapatikana baada ya fikhi kuwepo kwa nini kwa sababu uh, tunasema kwamba kazi yake ili kaida za kipiki zinakusanya furuhi za kipiki kwa hiyo huwezi kukusanya furuhi za kipiki mpaka ziwepo na ndio maana hakuna ambaye atakayepata faida kwenye hili somo isipokuwa yule ambaye anajua fiki mtu ambaye jua fiki anaweza akawa anaona maruweruwe kwa nini kusoma ni kitu ambacho kimezaliwa baada ya fiki hii inamkusanyia msomaji furuu nyingi za fiki pamoja kwa tofauti ya kwanza ndio hiyo kwamba kaida za usul zinahusiana na alfaz na eh, yale mambo ambayo yanajulishwa na hizo alfaz juu ya ahkam yani hukumu za fiki ama kaida za kifiki zinahusiana habari za furuu za kifiki na matendo ya mkallafi الفرق الثاني أن القواعد الأصولية شاملة لكل الشريعة أن القواعد الأصولية شاملة لكل الشريعة أن القواعد الأصولية شاملة لكل الشريعة شاملة لكل الشريعة أن القواعد الأصولية شاملة لكل الشريعه والقواعد الفقهية خاصة بعلم الفقه والقواعد الفقهية خاصة بعلم الفقه والقواعد الفقهية خاصة بعلم الفقه أن القواعد الأصولية شامله لكل الشريعه والقواعد الفقهيه خاصه بعلم الفقه والقواعد الفقهيه خاصه بعلم الفقه قاعده ذات اصول لذي كسانيا لذي كسانيا الشريعه يوتي يعني الشريعه الدين يوتي ان القواعد الاصوليه شامله لكل الشريعه قاعده الاصول لذي كسانيا الشريعه yote sheria ya dini yani mtu anapokuwa anajua usul fikihi atakuwa anajua mambo mengi yanayohusiana na sheria ya dini ya Kiislamu usul fikihi itakuwa inampa malaka ya kufahamu akida katika hali ya usahihi usul fikihi itakuwa inampa malaka ya kujua fiki ya hadithi usul fiki itakuwa inampa malaka ya kujua tafsiri ya Qur'an bali mtu anapokuwa anajua usul fiki anakuwa na malaka hata kujua lugha ya Kiarabu kwa usul fiki haikupiki kwenye jambo la fiki peke yake bali inakuwa inaingia kwenye sheria yote inakuwa inaingia katika fani zote za kisheria kwa kaida za usul ni zenye kukusanya sheria mzima sheria yote ama kaida za fiqh hii khasatun bi'ilm al-fiqh zinahusiana na elimu ya fiqh pekee kaida za kifiqh zinahusiana na hii pekee yake ndio maana ukiangalia kwenye tafsiri utakuta kaida za kusudi zimetumika ukienda kwenye shuruu za vitabu vya hadithi utakuta usul fiqh imetumika na sehemu nyinginezo ama alqawaid fiqhiyya haiwezi kuwa katika fiqh pekee yake akaona pia haifai kazi isipokuwa kwenye fikhi pekee yake kwa sababu inahusiana habari za furuu fikhi inahusiana furuu za fikhi na vile vile matendo ambayo watu wanayafanya kila siku الفرق الثالث أن القواعد الأصولية أن القواعد الأصولية تستخرج منها الأحكام بواسطة الأدلة أن القواعد الأصولية تستخرج منها الأحكام بواسطة الأدلة أن القواعد الأصولية تستخرج منها الأحكام بواسطة الأدلة أن القواعد الأصولية تستخرج منها الأحكام بواسطة الأدلة بواسطة الأدلة بواسطة الأدلة والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية تؤخذ منها الأحكام مباشرة والقواعد الفقهية تؤخذ منها الأحكام مباشرة والقواعد الفقهيه تؤخذ منها الاحكام مباشره تفوت ان القواعد الاصوليه تستخرج منها الاحكام بواسطه الادله قاعده الاصول usul zinatolewa hukum za kifikihi kutoka kwenye hizo kaida kwa kupitia dalili kaida za usul zinatolewa hukumu za kifiki kwa kupitia dalili yani mtu hawezi kujua hukum ya fikihi isipokuwa mpaka awe na dalili kama atakuwa anatumia usuli fiki lazima awe na dalili kwa kupitia ile dalili ndio afanye istimba afanye istikhraji ya huku ndio mwisho aje kupata hukumu kwa ni lazima kuwepo na dalili na mwenyewe awe na elimu ya usul lakini vile vile lazima ile kazi ya istikhraj al-hukm min dalil ile kazi ya kutoa hukumu kwenye dalili lazima iwepo mwisho kabisa ndiyo aje kutoa hukumu ya fiqh mwisho kabisa aje kutoa hukumu ya fiqh والقاعده والقواعد الفقهيه na kaida za fiqh والقواعد الفقهيه na kaida za fiqh tuqad minha al-ahkam mubashara zinachukuliwa kutoka kwenye hizo kaida hukumu za kifikihi mubashara moja kwa moja wenyewe wanaita live yani haukoni haukoni wala uhitaji mambo mengi la yani kwenye kaida za kifikihi wewe unachukua hukumu za kifikihi moja kwa moja hawezi kufika kwenye hukumu ya kifiki isipokuwa mpaka kupitia dalili ama mtu ambaye anejua kawaida fikiria yeye anachukua hukumu moja kwa moja kutoka kwenye kaida yani wala hapati shida hapati shida akijua yakini la yazuru bishak kwamba yakina haiondoki kwa shaka kisha baadaye alikuwa na swali peke yake akaja kusahau kwamba sasa hapa nilipo niko kwenye raka ya tatu au ya pili shaka kamjia kwenye ile swala yako kwa yuko kwenye raka ya tatu au ya pili wala ina shida aliyakini la yazulu bishak yakini ndio kwa nini kwa shaka kwa baina ya mbili na tatu yakini ngapi tatu mbili yakini mbili sio tatu sababu ile ya tatu ndio matukufu ye zaka ya tatu ambayo ile maskuka yani ambayo ndio ndani yake kuna shaka kwamba hii sasa ameswali au hajaswali lakini vile ni yakini amefanyaje ameswali kwa kujua kaida ya al-yaqin la yadu bi shakk khalas yatajariwa maswali raka bi kadhalika akisahau kwamba je kwenye ile swala yake kaleta nguzo au hajaleta kaleta nguzo au hajaleta yakini kutokuleta au kuleta ah yakini eh aise wewe una swali eh una swali halafu sasa unakuja kujiuliza hivi kweli mimi kwenye hii swala yangu eh nimesujudu kweli sasa hapo yakini ni kusujudu au kutokusujudu eh yakini ni kutokusujudu Yaani ndio jambo la yakini yakini kwamba wewe haujasujudu moja kwa moja hiyo ndio yakini kusujudu ndio mashkuku kuna kusujudu ndio ambapo una mashaka mengi kwani ndio masujudu au usijasujudu kwa hiyo yakini kwamba hujafanyaje hujasujudu kwa hiyo ni kujihukumia kwamba bado hujasujudu kwa nini aliyaqinu la yazulu bishak yakini haindui kwa shaka lakini kwenye usuli sasa mpaka tutaanza kuzunguka na manshaka fi salatihi mwenye kuwa na mashaka kwenye swala yake asalla salatan au arbaa jama swali tatu au nne فليطرح شك وليبني على اليقين اتطلي امبالي شك انا اجيئ كاتيك يقين عرف متواذي وكوانغاليه جي حديثنا جوشا نيني ndo tufike kwenye hukumu lakini kwenye sawa pekee tunachukua hukumu moja kwa moja wala tutabiki ndio watu ان القواعد الاصوليه تستخرج منها الاحكام بواسطه ادله قاعده ذكر اصول zinatolewa hukumu za kifiki kutoka kwenye hizo kaida kwa kupitia dalili wal qawaid al na kaida za kifiki tuhadhu minha al-ahkam mubashara zinachukuliwa kutoka kwenye hizo kaida hukumu za kifiki moja kwa moja kwa hiyo hata ah, ukiwa na mashaka kwamba mkeo umemwacha talaka mbili au moja ukiwa na mashaka kwamba mkeo umemwacha talaka mbili au moja yakini ngapi yakini moja kwa hiyo utahukumu kwamba mkeo umemwacha talaka moja kala tumaliza kazi basi hakuna mambo mengi hakuna mambo mengi hakika ni somo ambalo mtu akifanyia itikadi basi mambo mengi hatotabika naye kwenye maisha yake lakini hawezi hayo tukijua mpaka au anajua fikihi ah mpaka hapo kuna swali ni mbili sasa kama mshaandika mbili mbili sasa unaona kabisa yakini mbili tutakuwa yakini sasa umeshaandika mbili mbili yakini kama sura umeandika hiyo ni yakini naam mm yaani una mashaka una swali peke yako mfano swala tujalie ya insha sawa umefikia hatua ukachanganyikiwa kuhusiana na raka ambazo tayari umeshaswali swala haijaisha kwenye ile raka uliyopo unaanza sasa kujiuliza kwani raka ya pili au ya tatu yani una mashaka kwamba ima itakuwa ya pili au ya tatu hali kisha kwa hivyo unajengea juu yake yakini ni mbili kwa sababu ile ya tatu ndio ambayo unaona mashikana kumbe kweli ya tatu au vipi lakini mbili ni nini ni yakini kabisa kwa hiyo utajengea kwamba huko kwenye raka ya pili na hakika na kwa chini sababu ya juu ndio mashkuku hiyo ndio jambo la shaka ambalo wewe unabidi ulitupilia mbali umeelewa na mskari ukawa kwenye eh, raka inayo kwenye kwenye raka inayofuata raka ya kwanza sasa ndio ukawa na mashaka kwa kweli kwenye ile raka mimi kweli nimesujuda au sijasujuda ndio tujengea akili kwamba hoja sio itakuja kwenye sujudu sasa muda tutwali utafanyaje tutafika huko sasa vile vile wakati nazungumza katika ile jinsi ya kwanza nilikuwa nazungumzia baina uh, ya uh, al-Qaeda wa Dhabi. Kwa nimezungumzia kule kuhusiana na Qaeda na vile vile nimezungumzia kuhusiana na Dhabi. لذا ما الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط اكتب الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفروق بين القواعد الفقهيه والضوابط tofauti baina ya kaida za kifikihi na dawabit tofauti ambayo iko baina ya kaida za kifikihi na dawabit nazungumzia tofauti ambazo ziko baina ya kawaid fikihia na الضوابط الفرق الأول أن القاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية شاملة شاملة أبواب عديدة شاملة أبواب عديدة أن القاعدة الفقهية شاملة أبواب عديدة والضابط والضابط والضابط يكون خاصا بباب واحد والضابط يكون خاصا بباب واحد والضابط يكون خاصا بباب واحد تفوت يا kwanza baina ya kaida ya na dhabit kwamba kaida ya kipiki inakusanya milango mingi kaida ya kifiki inakusanya milango mingi nakusanya milango mingi ndio maana kaida ya al-umur bimaqasidiha dalili yake ni hadithi inama al-a'malu binniyat Imam Shafi anasema kwamba ile hadithi inaingia karibu milango sabini ya fiki kwa hiyo kaida ya fikhi inakusanya milango mingi والضابط يكون خاصا بباب واحد اما ضابط inakuwa khas kwenye mlango mmoja ضابط inakuwa kwenye mlango mmoja yani mfano tukisema dhabit riba dhabit ya riba maana kwamba hiyo dhabit haihusiani kwa kwenye mlango wa riba pekee yake haihusiani kwa kwenye mlango wa riba peke yake haihusiani na milango mingine ama kaida inakusanya milango mingi والفرق الثاني أن القاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية متفق عليها متفق عليها بين المذاهب bila kaida anna alqaida alfiqhiyya muttafaqun alayha baina almadhahibi fil ghalibi anna alqaida alfiqhiyya muttafaqun alayha baina almadhahibi fil ghalib أن القاعدة الفقهية متفق عليها بين المذاهب في الغالب متفق عليها بين المذاهب في الغالب أما الضابط أما الضابط أما الضابط فهو مختص بمذهب معين أما الضابط فهو مختص بمذهب معين إلا ما نذر إلا ما نذر أما الضابط فهو مختص بمذهب معين إلا ما نذر أن القاعدة الفكرية متفق عليها بين المذاهب في الغالب والضابط أو أما الضابط فهو مختص بمذهب معين إلا ما ندعه kwamba hakika kaida ikifiki hii imeandikiwa baina ya madhahib fil mara nyingi yani kaida ikifiki inakuwa inaafikiwa na zile madhahib za hii mara nyingi kuna baadhi ya wakati naweza ikaja khilaf lakini mara nyingi kaida inakuwa inawafikiwa baina zile madhahib za fikihi amma dhabit amma dhabit فهو مختص بمذهب معين inahusiana na madhahabu maalum fahuwa mukhtasun bimadhhabin muayyan inakuwa inahusiana na madhhabu muayyan madhhab maalum illa ma nadar isipokuwa katika hali ya nadirah illa ma nadar isipokuwa zile ambazo ni nadra nadra kukuta dhabt moja katika madhhabu mbili kukuta dhahabu moja katika madhhab bila au tatu hiyo inakuwa ni najis kwa hiyo kaida ya kifiki inakuwa imewafikiwa na madhhab za kifiki mara nyingi ama dhabit inakuwa inahusiana na madhhab muayyad isipokuwa katika hali ya nadra kwa katika hali ya nadra kwa sababu mfalme kama al-umur bimaqasiriha hii kaida ni mutafaqun alayha baina al-madahib al-fiqhiyya hii ni kaida ambayo mutafaq alayha baina ya madhahib za fiqh japokuwa inaweza kaja baadhi ya furu ambazo zinakuwa chini ya ile kaida kwamba nazo zinakuwa ni mutafaqun alayha au la zinaweza kuwa mutafaqun alayha na zinaweza kuwa mukhtalafun fiha zile juziiyati ambazo zinakuwa chini ya ile kaida yani mfano ah, ilipokuwa Hanabila wao wanasema kwamba nia ni sharti kwenye kwenye udhu na sharti wao wanasema ni nguzo japokuwa sharti na nguzo katika kubwa ni tama kala maliki lakini ahnaf anavyo wanasemaje kwamba hamna udhu haushurutishi nia yani wao nia si sharti mtawala kwa nini ah wanasema kwanza jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati fasiru wujuhakum hmm? wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ukisema haya mitaja vile vilivyokosha haijataja habari za za lakini vile vile ah, shabahu bin nadaha wakafanisha na usafi kufanisha kwao na usafi wakasema kwa hiyo wakapewa udhu itakuwa ni maakulu maana ni kitu ambacho eh, akili najua maana yake kwa ni usafi na kitu kikiwa maakulu maana akishurutishi nia kitu kikiwa maakulu maana akishurutishi nia kwa wakisema udhu ni maakulu maana lakini wengine wakasema la wale walisema kuwa ni sharti wakasema kwamba hapana udhu ni ibada udhu ni ibada ibada ambayo Allah ameamrisha lakini kwa ajili ya swala kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala afungamanishie udhu na kwenye swala au kwenye tawafu na kuwataka watu wawe tohara katika hali na namna kama hiyo na hajalazimisha watu wawe tohara kwenye mambo mengine kwa wakasema kwa hali hiyo itakuwa ghairu maakul alma itakuwa ghairu maakul alma kwa hiyo kitu ambacho kinakuwa chini ya kaida kinaweza kikawa muttafaqun alayhi au kinaweza kawa mukhtalafun fi amma kaida kama kaida mara nyingi inakuwa ni muttafaqun alaiha kama ilivyokuwa al-umur bi maqasidiha ad-darar yuzal al-yaqin la yazur bi shakk wa haka kwa hizo ndo tofauti mbili baina ya kaida ya fikhi na dua ama ah, kuhusiana uandishi alilmu ameandika eh, kauli fikihia kwa eh, itibari tofauti tofauti wako ambao wameandika eh, kauli fikihia kwa kufuata milango ya fikihi wako ambao wao Ah, wameandika kauli fikiria kwa kufuata hurufu alhijaia kuanzia alif mpaka ya na kuna ambao wameandika alkawadul fikiria kwa kuangalia al-ittifaq wal ikhtilaf kwa wakaanza zile kaida ambazo muttafaqun alaiha ambazo ni tano uh, kisha wakaja kutaja uh, alqawaid alkulliya sababu wenyewe wanagawa na alqawaid uh, alkubra alafu na alqawaid alkulliya alafu na bawabit kwa hiyo wanawachuoni kwenye kuandika hizi kawaid fiqhia kila mmoja ameandika kulingana na itibari yake ambayo ameona kwamba niandike kwa itibari hii vitabu viko vingi bali kila madhhab katika madhhab za kuna vitabu vyake kuna vitabu vyake kuhusiana na uh, swala zima la alqawaid alfiqhiyah kwa hiyo ahnaf wana vitabu vyao kadhalika malikia wana vitabu vyao shafia wana vitabu vyao hanabila wana vitabu vyao lakini eh, kwenye hizo madhhabu zote vingunge kabisa ni shafia yani shafia shafia kwenye hizi fani hawana mfano kwenye fununi hawana mfano yani maulama wao maulama wao wamejaribu kuzama kwenye kila fani yani mpaka itikadi wamezama lakini shida yao kwenye itikadi wamepita yani shida yao kwenye itikadi wameandika itikadi lakini wamepita kwa sababu wengi ni ashaida mu'tazila kwa wakaandika mambo ya itikadi kulingana na itikadi zao zilivyo lakini ukiondoa hapo kwenye msalamu na hadithi sijui kwenye usul fikihi sijui kwenye kawaida fikhiya hakuna mfano kama Shafi'i sawa na mfano kwa hiyo mwingi kuhusiana na alqawari alfikhia mtakuja kuyajua mtakavyokuwa sasa mmeanza kutabahar kwenye hifadhi ama mwanzoni mwanzoni kwa hizo tutafuata ambazo tumezipata tushike na hilo kwa hiyo kijayo inshallah biidhnillah tutaanza kusoma hiyo manzuma kuanzia mwanzo inshallah na katika Arabu tunaiona mifano mingi